Ani agerzuekin gutut zu Brexita nahi patzeko, zu Londres kantin bizizia egin hon? Bai, egin hon, eta orte berri hon. oer, behazaler eta zuie. Beskerrik hanit, zuie. Eta, bon, behazteko erraiten halda ikusia hor Brexita plantan ez aidizi hor urtaila lehenetik goiti, amini bat uh, nuli gaiten den nula bizi duzien. Oh, eta hau dut horrela, egin dut, direla, lau egin dira, bereksitian gela. Egia egin dut, hau dut, defensa handikoa no ikusi. Ez begia, ikuatakalbide jartzen, orakitzen, eta telebistane, ez die, izigaritan ipatu, beti du, COVID-a, eta COVID-virus horrekin, haititu beria goro, mua da, ua da, usien beria. Eta horren bereksitan gain, ez dugun bere handikuken, eta lanin egin hasiniz eta lanetik eh, ez dut uh, eh, deuzen zenuan obrek gainen. Ez, koronavirus adizi habo senik, eh, bai. zertan eh, zide hor koronavirus haiki? Uh, oh, heben uh, gaizak ez eta kaju paketa badugu, sumatetan di uh, hamar milan gainetik edunoz, eta hor dien uh, behar dugu etxen egon eta ez du magarrik zabait dena Brexitan gainan ez di zigarria ipratu uh, egiazki bate. Eta Brexitila eta jagiteko eh, aminu bat ohitazten ahalda ikusi, ebe zentako jabakik izan zen Europatik elkitzia. Dila soma la urte, hoi botat euh, referendum izan da, izan da, jakiteko jentik nahi zen Europan egon edo elki, eta hor di berroita hameka porzen eta botat diakitzeko, eta uste dut, hoi, uh, äh, sustut, uh, äh, immigrazionian gatik, jentik nahizian horretik elki, Gauztik ez diga izak handiat, oano e jente paketan ahiditia, kunten beti elkitzez äh, Europatik. Ez dakit oa jarra referendum hoi para proposatu pasen, nuna gaita apopres berre resultatezatekin. Hia bietan muzteik nahi jenak eak hiuano di eta nahi jenak egune ordin, ez da kambio handik izan. Jenten eta opinionetan ez. Ez da bai da paketa bat Bai, bat ez oi habo, eh, ez oi habo, uste dut uh, nahi zien egon jentek oi komprenite diet, zela da jahal egiten habo, ordin behar eta... Brexit egin. Eta Mariuski bon, zumaiten dago nire zara, eta usen haran dako, treste gira hoia gitu behite, eta Brexit hori egin itela, baina zitu da gaitzako e kambiatzen. Eta hori da bide, akontrai prestatu e, zeziren uh, benen dako, eta familiaik iauntzit nik, nik heben espeniz, espeitut hebenko uh, e, uh, pasoporta, behar gaitzazumai behar nintin prestatu, Justokin uh, nuli gaiten da zuetako? Ebe, enetako lehenik, eh, heben bizitzeko eta heben lan inaitzeko. Uh, eh, kartu de sejur bat egin. Eta ordin Robin Hull kendut uh, eh, kartu de sejur bat. Kartu horrek haniz heben bizitzen eta lan inaitzen. Eta uh, ospitalia bilten eta bedezila joiten eta horrego. Bena beste lan aparbaetat zam, txerkatu edo beste etxe badio, xin behar dut paper hori presentate, bestelan uh, anizateko Eta ordin, uste dut gartu zizu hoi baduden betikoz, bena be, heventik zuhite maniz bost urte beno habo galtzen dit. Zuhite maniz bizitzea franzi latsai urten eh, tak, eta geho ez, ez duket Eta ez duzu arabiltzen ahal? Ez dit uste edo bestean arabiltzen bai, bena, bera digezu papiak horra hasi ordian uh, hoienetako kanbio handia, eta bestalde, hain esen harrantako, kanbio harrantako, ez ez eh, datekea ah, frantzien bizitzen, hiu hilabete bena habo, behar duke hiu hilabeten duian, arra Inglaterra jean, hiu hilabete heben igan, eta gehorra frantzira joan. Mugan gaiteko gogorrago dukezu, eta egunostako bizin zier gaizaharan kambiatuko teitzie? A ez egin oztako bizien ez, ez ez. Ez, ez ez deni familia tako, bena bila jatzeko bai. Geo ez dakik guano, ea magazita mezala, gaisa kaiotuko dienez, gaisa hane jiten frantzitik eta ardu hoiko, eta gazna, eta fruit eta hoiko europatiko horretia. Ez dakik guano presiuak ea kaiotuko dienez alez. Hoi, kibala bi hori hori gabeten buien, ikusiko dugu, licentzia, Eta jistoki, gobernamentiak uh, eh, untsa komunikatzen dizu, esplikatzen teitziek hanbiamenako ro eta hola, jententako aiza du brexit horren jarraikitzia? Ez, eh, enetako bezala, nik paper eko uh, eh, ez eite den ni hank behar izan dut uh, internet ni hank behar izan dut uh, lan ingaltatu ez zitzera mingoa ikukenez. Uh, eta gero, haben frantziko konsulatek laguntu egut, hek igorten behiteik ia mail eta hola. bena ez ebanko gubernamenti ez izigari. Uste dut oro azken limitala desizionik, hartu peitzen hi, egun lehen, ordin gaizak ez oro prestik ez duan. Eta zuelanin pentsatzen duzu kambiamenik badatekila edo ez bortzaz? Eh, nik bai, bai badiket kanbio, eh, eta uh, eh, gaiza hanis biltzen ditu gero batik, ni beniz uh, automobilan, oto, oto egiten. Uh, Ujina batetan lan inaizia? Ez zina batetan ez, ni ez niz kontabilitatin beniz, guk recherche developman bizu guzea. Nune beniz, mena egututzu uh, lanian uh, japonez boite bateki eta hentako Hentak, baina badakit hek kerazten jela uh, otoen uh, muntatzeko hegen eta gaizak Europatik, urdien oi beharko di uh, uh, TVA pakatu, eta beharko da pa, uh, deklarazione egin, eta pape, pape betatze. Zatek hainaiz gaizen, Charles eta Justia. Eta zuk uh, eh, gehu uh, eko ekonomikoki nula ikusten duzu bai korki edo ez ez korki hola brexitaikin europatik elkitzez? Angloter antzako? Bai. O, oh, ez eh, dakit ez, erriontz hastetik enidu, zaitu den uh, Angloter Europa niga. egon, gaizako airago ditia uh, ekonomien dako, oai, oh, ez dakit ez Tu bada surprijeva du kayak comme côté tu va la BA isatez tu va la par parti du coup là cette situation ça me la bombe c'est chaton et bon le terme marital gouvernement qui dit n'aime pas bien oh cette euh économie euh fantastique aura un terrible en Euh, Eni et <laughs> eh il dit euh gaiz da tequila repartitia pena aldu de aldu de minute positive et crochi et ou et